بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستئنه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana irin ta yau a lokaci irin wannan muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunan mu al'amuran da suka shafi addinin mu na musulunci muna yin karatu a littafin muwaɗa littafin imam malik ibn alasi idan ba manta ba a makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na 440 da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a wani sabon littafi kuma sabon babi malam ya ce kitabu salatin khawf wannan littafin zai magana akan sallar tsoro sannan babi na farko a cikin wannan kitabin shine babu salatin khawfi babin da zai yi magana a kan siffar sallar tsoro din salatul khawf ita ce sallar da ake yi a lokacin yaƙi, saboda muhimmancin sallah ko a filin yaki ake to Allah subhanahu wata'ala bai dauke wa musulmai yin sallah ba kuma bai dauke musu yin ta a cikin jami'i ba da haka ko a filin yaƙi ake idan lokacin sallah ya zo to sai an yi sallar kuma za a yi ta cikin jami'i. za a yi kiran sallah a yi ikama a fidda liman a samu mamu a wannan sallar a cikin jami'i. sai dai in yaƙin yarin caɓe ta yadda ba za a yin haka ba to za mu ji shi kuma ya za a idan irin hakan ta faru to kun ga tunda sallah ce wanda za a yi a yanayi na yaƙi? to za ta iya fita daga tsari na sallah irin wanda ba ta filin yaƙi ba za mu ga akwai ɗan bambance-bambance na yadda ake yin ta da sauran salloli shi yasa imamu malik ya buɗe wannan babi a kitabu salatul khawf don ya bayyana mana siffar yadda ake ita wannan sallah ta tsoro ita salatul khawf ta tabbata a alkur'ani da kuma sunnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana alkur'ani ya zo da hukuncinta sannan kuma hadisai sun tabbatar da wannan hukunci nata a alƙur'ani malamai suna kafa hujja da faɗin Allah ta'ala a cikin suratun nisa'i aya ta ɗari da ɗaya. Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina to aya ta gaba aya ta 102 sai Allah ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sala faltaqum daifatun minhum ma'aka wal ya'khuzu aslihatahum fa idza sajadu kunu min wara'ikum walta'ati daifatun ukhra fal yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khuzu hizrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru lautar fununa an aslihatikum wa amti amti'atikum fayamiluna alaikum mai latan wahida wala junaha alaikum in kana bikum azan min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khuzu hizrakum inna allaha a'adda lil kafirina zaben muhina wannan ayar da ita malamai suke hujja akan tsayar da sallar tsoro a filin yaƙi. malamai suna da maganganu da kuma inda suka sassaba ma junansu a fahimta game da ita wannan sallah ta tsoro abu na farko wanda za mu ambata game da saɓanin malamai shine wannan sallah ana yin ta ne a gida ko a halin tafiya kuma galibin yaƙi fita ake yi to amma idan yaƙi ya kama a gida ana iya yin ta wanda akwai sabanin malami akwai malaman da suka ce ba a yin salatin khawf sai a filin yaƙi in an tafiya waɗansu kuma suka ce da haka wanda suka ce sai an yi tafiya ake yin ta idan ana gida ba za a yi ta ba waɗansu malamai kuma suka ce a gida ko a gida ko a halin tafiya idan sallar tsoro ta kama to ana iya yin ta wannan kuma shine zancen jumhurin malamai kuma shine zance mafi inganci magana ta biyu game da sabanin malamai akan sallar tsoro shine hukuncin ta yana nan harkawa yau koko an share hukuncin ta. akwai malaman da suke da fahimtar cewa sallar tsoro ana yin ta ne kadai a lokacin manzan Allah yana rai da haka bayar da suwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sallah babu sauran ayyuta hukuncin ta an ɗauke shi shi ma wannan waɗansu malamai kuma suka ce a har bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana iya yin ta wannan kuma shi ne zancen jumhurin malamai waɗansu malamai ma suna ganin ijma'in sahabbai ne saboda bayan manzon Allah ya bar duniya an samu sahabbai sun yi ta a filin yakin kaga wannan ya nuna ba kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to wannan yana daga cikin abin da malamai suke tattaunawa dangane da fahimtar ita wannan sallah ta tsoro idan mun shiga babu za mu iya ci garo da waɗansu daga cikin fahimtoci na malamai akan ita wannan sallah ta tsoro malam ya ce babu salatin khawf wannan babi zai magana akan sallar tsoro قال حدثني يحيى عن مالك an yazid ibn rumana an salih ibn khawwatin amman salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma zatir riqa'i salatul khawf anna da'ifatan saffat ma'ahu wa saffat da'ifatun wijahal adu fa salla billati ma'ahu raka'atan thumma sabata qa'iman wa tammu li anfusihim thumma sarafu fasaffu jahal aduwi وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة shi wannan mutumin yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sallar ta tsoro yau mazatin riqa a wani yaƙi da sahabbai suke ce ma yaƙin riƙa yau mazacin riƙa shi wannan mutu ne wanda ya samu wannan ya yi wannan sallah tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yanzu salihu ibn khawat shi salihu ibn khawat tabi'i ne ba sahabi ba ne ba to da ya tashi babu labarin hadisi sai ce ya jiyo wannan hadisin ne daga wani mutum shi wannan mutumin ya yi sallar tsoro tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ranar zatin rika ranar da aka yi wani yaƙi wanda ake ce ma yaƙin rika haka ya ce ƙunga abin tambaya abin shi ne waye ya karɓo wannan hadisin a wurinsa ko da ba mu iya gane kowa ne ne ba wannan ba zai cutar da hadisin ba domin mun san sahabi ne wanda aka ce ya yi sallah tare da manzan Allah kaga ya zama sahabi to shi ko sahabi sawawun an gane kowa ne ne ko ba gane kowa ne ne ba a bukatar saboda dukkaninsu adilai ne duk sahabin da ka sani ana karɓar hadisinsa da aka bai buƙatar a gane ya cika sharaɗa a karɓar hadisinsa ko bai cika ba ya cika ko an san shi ko ba a san shi ba mun fahimta ba ma malaman hadisi a ƙoƙarinsu na fito da al'amura fili suna yin bincike mai zurfi don su gano don a yi mutane bayani cewa a eh, wannan da ya ji daga wannan ga wanda yake nufi to a ƙoƙarinsu na gano wane ne sai suka yi saɓanin fahimta ƙila huwa sami ibn abi hasma waɗansu malaman suka ce ya biyo wannan hadisin ne daga wani sahabi ana ce mashi sahalu ibn abi hatma a wurinsa ne ya jiyo hadisin saboda hadisin da zai zo nan gaba alhafiz ibn Hajar, askalani a littafin safatil bari sai ya ce wa annahu abuhu khawat ibn jubair sai ce zancen da ya fi zama mafi rinjaye shi ne babansa ne shi salihu ibn khawat ya ji wannan hadisin ne daga wurin mahaifinsa mahaifinsa shi ne ibn jubair mun fahimta wannan cewa ya ji daga wurin mahaifinsa ne shi malamai suka fi rinjayarwa da dalilai da haka wanda ya jiyo wannan hadisi daga wurinsa shine mahaifinsa khawat ibn Jubair mun fahimci wannan sai wannan yaƙi da aka yi na zatin rika shi wannan yaƙi yaƙi ne wanda aka yi a yankin najat nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fito da sojoji wasu malaman tarihi suna cewa sama da 700 wajen najidan na aka zo aka su a yakin aka ce da ƙarshe ma dai ba a yakin ba su waɗancan abokan gaba suka tsorata sai suka watsi sai zama tumin zan allah ya dawo ba a sami yin yakin ba wannan yaƙi an yi shi a shekara ta bakwai bayan hijira bayan an yi yaƙin haibara aka yi wannan yakin na zatin riƙa me yasa ake ce mashi zatin riƙa nan ma malamai sun tattauna a kai amma dai maganar da tafi fitowa fili shi ne an ce masa haka ne saboda doguwar tafiyar da sahabbai suka yi a ƙafa. wannan tafiyar ta sa su suna tsatsagewa sai suna samun tsumma suna ɗaura kafafuwansu saboda zafin rana mun gani. to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yaƙi ya yi sallar tsoro ya yi sallar tsoro to ya aka yi sallar to shi ne marwacin hadisi zai ba mu labari ya ce an da ɗa'ifatar saffat ma'abu wa saffat ɗa'ifatun bijahal adu wa sallar dullaci ma'abu raka'atar sun masarata ƙa'iman wa ta bude su fusihim sun man sarrafu fasaffu wijahar abin marwacin wannan hadisi kawat ibn jubair ya ce yadda bazan allah ya wannan sanda ta tsoro an da ba'i saffar ma'a wani yanki na sojojin da manzan allah ya tafi da shi wannan yaƙi saffat ma'ahu sai suka zo suka yi tsawo da shi wasaffar ɗa'ifacin wijahal adu ɗayan ƙungiyar kuma shi kuma suna can wajen abokan gaba mun fahimta a takaice da ake cewa manzan Allah sai ya raba jama'arsa gida biyu rabi sai suka zo suka ɗaya da manzan Allah suka yi bayan bayansa zai musu sallah rabi su kuma suna can wajen abokan gaba mun fahimta wannan kaga ya da yakin ba a kai garin shaɗewa ba ba ma fara yaƙin ba saboda mun ce ma ba a yi yakin ba amma kila ga inda abokan gaba ne suke sansani shi ko manza Allah yana gane to kaga za a sanya daidai inda suke sansanin nan gefen wurin a aji sojoji wurin yadda koda sun taho za a gane sun tuhu sai a ɗauki mataki domin idan kuma aka ce a tuwa a yi sallar gaba ɗaya su kuma daga sai in suka fahimci ana sallah gaba ɗaya sai su kukan kura sai su akowa musulmi ku sai manzan Allah ya ce to a raba sai ya raba mutanen su gida ji ku ku je ku tsaya inda abokan gaba suke ku kuma ku zo mai sallah mun fahimta fa sallah billati ma hu raka'atan wannan jama'a wadda take tare da shi sai musu musu a daya wannan malamai suka ce an yi kiran sallah an yi ikama an yi kiran tsalla an yi ikama su waɗannan suna can inda abokan gaba suke waɗannan kuma suna nan suna sallah sai yi musu sallah a ɗaya mun fahimta sun matabata ƙa'iman wa can mule an fusuhin da manzan Allah ya raka guda sai ya tsaya a tsaye wasan ne da amfushi shi kuma mamun nan sai suka cika bakan saraka a ɗaya kun fahimci yadda aka yi abin da aka zo aka yi allahu akbar su ma na bayan suka yi allahu aka fara sallah a za a karanta fata a karanta suna sai a yi sai a yi ruku suka yi ruku gaba ɗaya aka ɗago daga ruku'u gaba ɗaya. aka ce sujjada gaba ɗaya. aka ɗago daga sujjada gaba ɗaya. ba sai a ce ya tashi zai a kawo ta biyu ba da aka tashi tsaye din nan manzo Allah ya tashi shi da bamun da ke bayansa. shi manzo Allah sai ya tsaye cak su kuma waɗannan bamun sai musu ishara ya ce kowa ya cika sallashi. kun fahimta don haka mamun da ke nan sai kowa ya ci gaba da sallar shi shi kadai yanzu me za su yi ba za su kawo raka'a ta biyu bane ba inda halin tafiya ne in suka kawo raka'a ta biyu sun yi me sun gama kasarin sai su sallama so lokacin da suka tashi din nan sai kowa ya karanta ma kansa fata ya kawo sura sai ya ruku ya sujjara mun fahimta amma shi manzo Allah yana tsaye kowa ya cika ma saraka a guda daya sai ya sallama wanda biyu ya sallama sai ya koma gefe ya jira sai wannan shi ma ya gama a koma a daya duk sai da suka taru kowa ya gama to sai suka ce wajen waɗancan su kuma waɗancan sai suka taho suka samu manzan Allah mun fahimta shi ne ya ce fasallu billaci ma'ahu ka'atan sun masabata ƙa'iman wa atan muli anfusihim fusihim sai su suka ci koma kansu sun man sarafu sai suka tafi fasaffu jahal aduwi sai suka je inda abokan gaba suke waje a ɗa'ifatul ukura ita kuma ɗayar jama'ar wadda ɗazin take filin yaƙi sai ta taho fasalla bihumin raka'atan lati baqiyat suna zuwa suka yi sahu bayansa shi manzon Allah kenan sai ya ci gaba da karatun sallah sai ya kawo musu raka'a ɗaya da ta rage mashi allati baqiya min salati wanda ta rage mai a sallar shi dan haka da suka zo suka sahu bayan sa ya karanta fata ya karanta sura ya ruku suka ruku gaba daya yes ya dago daga ruku suka dago gaba daya aka ce sujjada ta daya aka dago aka ce sujjada ta biyu yanzu ba sai zaman tahiya ba na'am kunga idan ya zauna shi zai yi tahiya raka'a ta nawa ce shi ta biyu ce a wurin amma waɗannan wanda suke bayan sa fa raka'a ta ɗaya ce to sai manzon Allah ya zauna sai ya musu ishara su su miƙi su ci ko raka'a guda kun gane shi ne ya ce sun masa bata jalisan sai manzan Allah ya zaune su kuma sai suka miƙe wa moli an anfusihim sai suka ci ciko raka'a ɗaya, da suka ci koraka a ɗaya, yanzu me za su zauna su yi za su yi ko? to suna zama ɗin nan sun yi kawo raka'a ta biyu sun ja sun kawo ruku'u sun dago daga ruku'u sun yi sujada ta ɗaya sun yi ta biyu sun zauna don mai don karatun tahiya to sai suka sake haɗuwa da manzan Allah yanzu da manzan Allah yana nan zaune yana jiransu. su da ya fahimci kowa ya zauna to sai ya ci gaba da karatun tahiya sun masallama bihin da ya gama sai ya sallama su ma sai suke sallama mun fahimta to ya ce haka aka yi wannan sallar to akwai gaɓoɓi a cikin wannan sallar yadda aka yi ta wadda malamai suke tattaunawa gaba ta farko shi ne lokacin da manzan Allah yake sallah da waccan jama'a ta farko da ya raka a ɗaya sai aka ce sai ya tsaya tsaye su sai suka ciko ma kansu a ɗaya. to lokacin da ya tsaya tsayen nan me yake kun gane tambayar me yake na na shiru kawai a'a abin da ya faru an ce yayi raka'a ɗaya, da wannan jama'a da ya miƙe tsaye sai musu ishara su shigo raka'a guda shi sai aka ce ya tsaya tsaye kaga su ai mun fahimci kowa karatun sallah yake yanzu din ya cika maka raka'a ɗaya. to amma shi manzon Allah wannan tsayuwar da yayi shi kuma me yake a lokacin domin shi ya suspendin sallar ne ba sai da waɗannan suka gama suka tafi wancan suka zo suka same shi sannan ya shiga raka'a ta biyu shi manzon Allah to lokacin da ya dan dakatar ya dan da sallah din nan ko kuma lokacin da ya tsaye me yake yi shiru yayi a wani ne ya ce shiru yayi shi a fahimta ya shiru yayi na a dama tsaye yake a dama cewa aka yayi tsaye idan ya karanta fatiha da sura a lokacin to lokacin da waccan jama'a ta biyu ta zo nan kuma me zai karanta e to ai kafin su zo din me yake shine a tambayar da muke eh, na'am ka ba mu wahala cewa za ka yi kawai shiru shi ke to malamai sun tattauna a kan manzan Allah ya a wannan lokacin kuma yanzu manzan Allah nan shi ne liman don haka abinda ake so a ɗauka a nan shi ne in yau za a yi sallar tsoro ɗin nan wannan limani a shi ne kawo matsayin manzan Allah ko to idan liman jama'a ta farko ta tafi wannan tsayuwar da zai yi liman zai karanta a lokacin idan an gano abinda manzon Allah ya karanta to shine abinda liman zai karanta malamai sun yi sabani tabbas akwai malaman da suka ce shiru manzon Allah ya domin ya dan dakatar da sallar ne sai da waɗancan suka zo sannan ya ci gaba da karatu waɗansu malamai suka ce addu'o'i ya ta yi inda yaƙi ake ya ci gaba da addu'a yana roƙon Allah ya kawo nasara har kafin waɗancan su zo waɗansu suka ce karatu ya ci gaba da yi da aka lokacin da waɗancan suka zo sun iske shi yana cikin karatu mun fahimta to wannan shi ne waɗansu daga cikin maganganun da malamai suka yi a irin wannan yanayi amma idan mun tafi akan zahirin hadisin shiru manzan Allah ya zahirin hadisin mun fahimta to wannan kenan to yanzu lokacin da liman yake tsaye bai kai yayi shiru din nan kayan waɗancan mu jama'a ta biyu su zo jama'a ta farko ta zo ta tafi jama'a ta biyu bata zo ba sai alwallan liman ta kare shi ne ka ga liman an san sallar shi da ta lalace na'am <laughs> to su yanzu waɗannan ya sunansu masabukai wanda suka ci koma kan saraka a ɗaya ina matsayin sallarsu su su wanda za a zo su samu liman su kuma ya za su sun taho da liman za su raba yin suka yi liman ya ƙara gaba shi ya ci yi yi <laughs> in ya dawo me zai yi na ta zama sabuwa kaga su waɗancan ai da sallar suka dosa na ko to sallar ta samu matsala su kuma waɗannan da ita za su gina sallar ta samu matsala to ziyya matsayin sallar su take su yi mm. hijira <laughs> to wannan matsalar babata to kaga wannan kenan to sannan yanzu waɗannan jama'a ta farko a zahirin hadisin sun riga liman sallama ke na? to na matsayin mamun da ya riga liman sallama sallar shi ta yi? to na matsayin sallar su shi wanda ya riga liman sallama ina matsayin sallar shi bai da sallah to yanzu wannan sallar su mace Na da a cikin ya halatta a riga liman sallama eh? na'am eh, da ya musu ishara ai dai sun riga shi sallaba ko ba su riga shi ba yawa wanda ya riga man sallama sallar shi ba ce ba to yin sallar su ba ce yi ba kenan eh ai waɗannan sallar su ta yi ko ba ce ba Thank <laughs> you. Eh, a <laughs> ah, su ba liman maza Allah wasu ta <laughs> maza Allah gobe jin zai zaki sallawa to kaga wannan sai yana maka sallar ta yi kawai na kai yi waccan matsala ta cewa wanda ya riga liman sallama bai da sallah ba ta shiga sallar tsoro an gane malaman fikihu suna cewa wuri biyu ne mamu zai riga liman sallama sallar shi ta yi amma in ban da wuri biyun nan duk inda mamu ya riga liman sallama sallar shi ta lalace wuri na farko shi ne wannan wanne ne wuri na biyu na? eh tun da kai ka fara magana kai za a gano shi sati mai zuwa sati mai zuwa sati mai zuwa ɗaya eh, ka kawo shi yawwa to ka zai cikin shi mun gane to sannan wuri na ƙarshe su wannan ɗa'ifa ta biyu wadda ta zo ta samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana tsaye da suka zo sai suke kabbara suka bi manzan Allah ya ƙara raka'a ɗaya sai ya zauna ta hiya shi manzan Allah raka'a ta biyu ce su kuma raka'a ta ɗaya ce to sai aka ce sai manzan Allah ya yi zaune sai musu ishara su ciko ɗaya to lokacin da ya zaunan nan ne yake ta hiya yake yi ko shiru ya yi da ya a can tsaye shi yaran to can tsaye mu yi <laughs> eh, yawa na yanzu ma wasu malamai sun ce shiru ya yi wasu ce ta hiya yi wasu ce a da ya yi <laughs> to kaga sai lokacin yin shiru sai suka ta suka ci ko a daya to da suka ci ko raka'a ɗaya ɗin nan sai suka haɗe da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ƙara satahiyya sai ya sallama su ma sai suka sallama mun fahimta to kaga wannan shine yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wannan tsalle a wannan wurin mun gane to bari mu ji ta gaba قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد عن صالح ابن خوات أن سهل ابن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه دائفة من أصحابه ودائفة مواجهة الأدوة fayar kawul imamu raka'atan wa yasjudu bil ladina ma'ahu summa yaqumu fa idastawa qa'iman sabata wa atammu li anfusihim ar-raka'atal baqiya thumma yusallimuna wa yansarifuna wal imamu qa'imun fa yaquluna wijahal adu summa yuqbilu al-akharuna alladhina lam yusallu fa na wara al-imami fa yarka'u bihim ar-rak'ata wa yasjudu thumma yusallimu fa yaqumuna fa yarka'una li anfusihim ar-rak'ata al-baqiya thumma yusallimuna wannan hadisi imam malik ya karbo shi daga yahya ibn sa'id shi kuma ya karbo daga qasim ibn muhammad shi kuma ya karbo daga salihu ibn khawat waye salihu ibn khawat a wancan hadisin baya a ba sai shi ne ya ruwaito hadisin yace daga wa daga wani wanda ya je filin yaƙin muka ce amma malamai sun rajaha cewa babansa ne khawat ibn jubair haka ne to kaga a wannan ruwayar shi salihu ibn khawwat sai ce anna sahal ibn abi hasma kaga nan kuma ya karbo daga sahal ibn abi hasma shi yasa a can baya wasu malamai suka ce daga wurin sa ne ya wannan hadisi anna salatul khawfi yace yadda ake sallar tsoro an yaqumal imamu shi da liman ya tsaya wa ma hu da'ifatun min ashabi tare da waɗansu ta’ifa wata jama'a daga cikin mutanensa sojojin da ya je yaƙi da suke ke kun gane rabawa biyu ake to ya ake rabawa biyun nan idan sojoji ɗari ne ya za a raba su na? hamsin-hamsin yanzu a fili yaƙi haka na lokacin da za ka tsaya ka ƙirga hamsin a ce hamsin kawai za a yi kawai ba na ne sai sun zama ikoli ba yauwa waɗanda za su ɗanyi amma dai ya zamanto waɗancan jama'ar da aka bari za su iya tinkara abokan gaba su yadda wannan jama'ar in ta je za ta amshe su ma za su iya kan su ɗari ne a zo a yi sallah da saba'in a baro talatin can ta ga kwari talatin ɗin nan ko tamanin su zo su yi sallah a baro ashirin can a je raba yadda ba za a ce lambar su ta zo daidai ba amma dai ƙarfinsu zai iya zuwa ɗaya mun gane to sai ya ce liman ya raba jama'ar sa gida biyu jama'a ta farko ta zo ta da shi wala ifatul muwajihatul adu ɗayar jama'ar kuma sai ta je wajen abukan gaba bayar ka'ul imamu raka'atan sai liman ya raka'a guda wa yasjudu ya sujjada billazina ma'ahu tare da wanda suke tare da shi summa yaqumu sai liman ya miƙe fa idastawa qa'iman idan liman ya miƙe tsaye fabata sai ya tsaya a tsaye wa a can muli alfusihim raka a baƙiya su waɗannan mamu na bayansa sai su ci koma kansu raka'a guda sun mai sallimu na su sallama wayan sarfuna sai su koma wal imamu ƙa'imun shi liman yana nan tsaye dai mun gane wal imamu ƙa'imun shi liman yana nan tsaye jodan liman yana nan tsaye sai ce ne faya kunu na wujahal adu sai waɗannan wanda suka tafi su je su zai su haɗu da inda abokan gaba suke sun mayu ƙudulul akharuna allabina lam sallu. wannan jama'a wadda ba su yi ba su kuma sai su taho sai su zo su iske liman tsaye haka ne fa na wara al sai kowa ya kabbara bayan liman fa da raka raka'a sai liman ya ida musu raka'a guda ɗin nan wa yasjudu ya sujada thumma yusallimu sai liman ya sallama fa yaqumuna sai waɗannan mutane da ke bayan su Fayar fa yi mun raka raka'atal talbaƙiya sai su kawo cikon raka'a ɗaya da ake bin su Sun summa na, sai su yi sallama ta yi to mai bambancin wannan da ta baya na wanda aka saba eh ne bambancin su na yawwa shi ne bambanci a waccan ta farko da liman yana tahiya suka zo suka same shi sai da suka taya suka ci ciko a ɗaya, sai suke sallama tare a wannan da suka zo suka sami liman kun ga waɗancan jama'a ta farko sun yi raka'a biyu sun tafi kenan liman yana da raka'a ɗaya. so yanzu da suka zo suka sami liman sai ya ci ciko raka'a ɗaya, da yanzu liman ya cika raka'a biyu su kuma suna da raka'a daya to sai liman ya sallama amma a waccan ba sallama yayi ba ishara ya musu suka taya suka ciku to a wannan sai ya sallama to yanzu idan ya sallama mamun da ke bayan su raka'a nawa ake bin su daya sai su taya sai su kawo raka'a daya duk wanda ya kawo raka'a daya sai ya sallama mun fahimta wannan ta fi fitowa fili ko wannan shi ne abinda a shi abinda shi wannan yake cewa yadda ake sallar tsoro yanzu mun samu kala nawa kala biyu qala wa haddathani an malik an nafi' anna abdullahi ibn umar kana idza ila an salatil khawf qala ya al imam wa da'ifatun minan nas فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون دائفة منهم بينه وبين الأبو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مالك يا daga نافع نافع مولى ابن عمر yace anna عبد الله ابن عمر malamin sa Abdullahi dan Umar kana ya kasance idan su ila in an tambaye shi an salatul khawfi game da siffar sallar tsoro ƙala. sai abdullahi dan umar ya ce yadda ake sallar tsoro ya taƙaddamul imamu liman ya shiga gaba wa ɗa'ifatun minan nasi da wani yanki na mutanensa fayusalli bihumul imam raka'atan sai liman ya masa raka'a ɗaya wata kunu ɗa'ifatun minkum bainahu wa bainal al'adu lam yusalli ita kuma ɗayar jama'ar tana can gefen abokan gaba ba su yi sallah ba fai ba sallan labina ma'ahu raka'atan idan waɗanda ke tare da liman suka yi raka'a ɗaya ista'akharu sai su ja baya makalan labi na musallu su je wurin waɗancan wanda ba su yi sallah ba wala yusallimuna ba za su yi sallama ba wa yataqaddamu allazina lam yusallu sai waɗancan wanda ba su yi sallah ba sai su zo fayusalluna ma'ahu raka'atan sai liman ya masa raka'a ɗaya da ta rage mashi kuma yansarifu imam sai liman ya sallama wa qad salla raka'ataini yayi raka'a biyu shi liman jama'ar nan kuma kowa yana da raka'a ɗaya ɗaya to ta umu kullu wahidatin min ad-da'ifataini sai kowace jama'a cikin biyun nan fayusalluna li anfusihim raka'atan raka'atan su kawo su raka'a ɗaya ɗaya da an anyan al-imam bayan liman yi sallama fa yakunu kullu wahidatin min at-ta'ifatayn qad sallu rak'atayn sai zaman to kowace jama'a ta yi sallah raka'a biyu kenan Abdullahi da Umar yace fa idza kana khawfan huwa ashadda amma idan tsoron da ake ciki yayi tsanani yakin yayi tsanani min zalika ta yadda ba za a yin wannan tsarin ba wallahi da Umar yace sallu rijalan kowa ya sallar shi daga kafa daga daga yana kan kafafuwansa ma'ana wanda yake ba akan duki yake bai akan kafafuwansa wanda yake akan duki ya akan Ya man ala aqdamihim su tsaya akan kafafuwansu auru kubanin ko kuma suna kan abun hawa mustaqbilul qibla suna kallon alqibla ne au gaira mustaqbiliha ko kuma ba al-qibla suke kallo ba idan yaki yarin shabe kowa shi ɗaya zai sallar shi wanda yake kan doki yana san yana kan doki yana sallah yana sara yana sallah wanda yake kan raquli shi ma haka wanda yake a ƙasa shi ma yana yaki yana sallah yana kalla alƙibla dai ko bai kalla alƙibla ko ina yake kallo zai yi sallar nan tufafinsa akwai jini zai yi wannan jinin ba zai hana tufafin sai yin sallah ba mun fahimta za a yi alwala in an sami iko in ba samu iko ba za a yi ce ba in ba ruwa wuri kun wannan biyu yana nuna mana muhimmancin sallah ko yakin ake ba za a iya wannan jami'in ba sai an yi sallah kowa ya tashi kana sara kana sallah kana gudu kana Allahu akbar sami Allahu liman hamida mun gane haka za a yi sallar ya yana sallah ba abun wasa ba ce ƙala maluku imamuna maluku ya ce ƙala na nafiu malaminsa ya ce na ara abdullahi ibn umar haddasahu wannan fatawar da abdullahi dan umar yake bayarwa ina ganin bai bayar da ita inda an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam face ya jiyo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimta da haka imam malik yana cewa wannan hadisin marfu'i daga manzon Allah wa ya fahimci yadda aka yi wannan sallar ita wannan ya aka yi ta na'am na? da su da wanne da jama'a ta farko da ta biyu to ake aka yi haka malam suleiman can abokan gabawa zai tare su eh aka ga hikimar yin sallar a raba mutane biyu ba su fito ba domin idan suka idan suka idan idan idan suka haɗe bayan liba to ba za a tara abokan gaba ba ce Mm. to ai baka ce haka ba da zu yanzu ne kake cewa haka yanzu abinda kake cewa da aka yi raka ɗaya da su sai suka taho suka ce abokan gaba sai ta biyu ta zo ta biyu liman da liman ya yi raka biyu ya sallama su sun samu raka ɗaya wancan ma raka ɗaya ke gare su eh to duk a wani lokaci suka ramu gudanar kana nufin su jama'a ta farko kakar bari mu ne ta maka wurin ka jaddace cewa sallallazi na ma'a ma'ahu raka'atan da ya salla da wanda ke tare da shi raka'a daya ista'akharu sai suka ja baya makanan da lam yusallu suka je wajen wadancan wanda bai salla ba wajen abakan gaba ba kenan sai yace ce wala yusallimuna ba su sallama ba to kai kuma kana cewa sai sallama sannan suka Allah jama'a ta farko din su ne ba su sallama ba ce a kai suka ciko to in suka ciko bai sallama ba ina amfanin ciko eh

akwai mai wata fahimtar shi anan zahirin abin na abdullahi dan umar ya ce jama'a bi liman ne zai raba jama'a sai gida ya ce sai raka'a ɗaya da jama'a ta farko idan ya raka'a ɗaya da su ana miƙewa ɗin nan liman bai sallama ba su ma ba za ya sallama ba sai su koma wurin abokan gaba waɗancan su kuma sai su taho kaga lokacin da waɗannan ta biyu za su zo me za su iske za su iske liman tsaye sai su bi liman a yi raka'a ɗaya tare da liman ku kaga liman ya samu raka'a biyunsa amma mamunsa kowa yana da raka'a ɗaya to sai ya sallama to wannan jama'ar da ke tare da shi sai abdullahi ɗan umar ce da jama'a ta farko ɗin da ta biyu sai kowa ya ciko kan shi raka'a daya kun gane sai kowa ya ciko kan shi raka'a daya yanzu kawai abinda malamai za su yi mana bayani a wani lokaci ne kowace jama'a za ta ciko makanta raka a ɗaya mun fahimta idan muka ɗauki zahirin maganai cewa su duka kowa ya samu raka a ɗaya kuma ba kowa ana bin shi raka a ɗaya da haka su haɗu su duka su maido raka a ɗaya su sallama kowa ya kama gaban shi to manufar da ta sa aka shari'anta ita sallar tsoron ba a same ta ba saboda su duka sun dunkule suna sallah mu lokacin da suka dunkule suna salla shi liman can wa zai kare shi kaga sai a zo a kama shi su kaga ba hikima cikin wannan ku shi yasan ya dole malamai za su bayani ana al-hafiz ibn hajar al-asqalani ce abinda wannan yake nufi shine wa zahiruhu annahum atammu fi halatin wahida zahirin hadisin abin da yake nuna mana lokaci guda suka ciko guda ɗayan nan liman ya sallama waɗancan sun je wajen abokan gaba ya sallama wannan na biyu sai su haɗu su duka sai su ciko kansu raka a ɗaiɗai to wannan yace shi ne zahirin abin da magana take nuna amma kuma za mu iya ɗaukar cewa sun cika ne ɗaya bayan ɗaya sai da jama'a ta farko ta fa wannan jama'a ta biyu ai kun ga da liman ya yi sallama za su sa su kawo raka'a guda ko ba haka ba sai su koma wajen abokan gaba sai wancan su zo raka'a daya ake bin su sai su koma kansu raka'a daya sai su sallama kun gane eh to yace haka ake haka ake sai yace abin da yake ƙara nuna mana haka akwai ruwaya wadda ta zo a sunan Abu Dawud daga Abdullahi dan Mas'udi a ruwayar abinda da yake cewa sun masallama faƙama ha'ula ya a ɗa'ifatin saniya faɗa dole an fusu yi maraka'a sun masallamu sun mazahabu wara za'ula ula’ika ila muƙamuhu fasallu li an fusu yi maraka'atin sun masallamu a ruwayar wacce abinda da abin ɗan mas'udin yake cewa da liman ya yi raka'a ɗaya da manzan Allah ya raka'a ɗaya da jama'a ta farko da ya miƙe bai yi sallama ba su ma ba su sallama ba kawai sai kowa ya ɗauki makaminsa sai ya koma wajen abokan gaba to jama'ar da ke can wajen abokan gaba sai suka zo bayan manzon Allah sai suka kabbara sai ida masa raka'a ɗaya da yayi sallama sai suka miƙe suka ci ko raka'a guda kaga jama'a ta biyu ta gama sallah liman ma ya gama sallah to sai suka koma abokan gaba to waccan jama'a ta farko din har yanzu ana bin shi raka'a guda sai suka dawo inda aka yi sallah sai kowa ya kawo makansa raka'a guda sai ya sallama sai a tashi a koma fili yaƙi da baki ɗaya kun fahimta to haka alhafiz ibn hajar al-asqalani yace an a wannan sallar kun ga yanzu mun samu sallah nawa kala uku mu duk Allah ya yi su mu duk aka yi ta yi sannan za mu fahimci a waɗannan hadisan duka manzan Allah yana halin tafiya ne don duka a bibi ake cewa a to yanzu idan sallah ta kama a gida abokan gaba sun zo gida za a yi sallar tsoro ya za a yi raka a biyun za a yi ko kotun da a gida ne cikawa za a yi eh a gida na nan idan aka koyi da wasu shi manzan Allah ya ba a gida yi su ba masallaci filin yaƙi muke cewa tun da muka fara ba a ce masallaci ba kun ga waɗannan duka wannan an ce za ta rika duk waɗannan sallolin a halin tafiya manzan Allah ya yi su kenan wannan yana cewa ko da yaƙi aka tafi za a yi ƙasar in aka tafi yaƙi lokacin sallah ya kama to ƙasar za a yi shi yasa a waɗannan sallolin duka zaka ji an ce manzon Allah yayi sallah raka'a ɗaya da wannan jama'ar waɗancan sun zo yayi raka'a ɗaya da su duka za mu fahimci salloli ne masu raka'a hudu manzon Allah ya yi su a babul qasam da haka malamai suka ce idan sallar idan sallar yaki sallar tsoro ta kama a gida inda su musulman aka kawo mahari a gida to idan a gida ne za a yi in sallar asuba ce ita dama raka'a biyu ce za a yadda aka yi ana a yi raka'a ɗaya da jama'a guda a yi raka'a ɗaya da jama'a guda idan sallar azahar ce to yanzu raka'a biyu za a yi da jama'a ta farko a yi raka'a biyu da jama'a ta biyu mun gane haka idan la'asar ce haka idan isha'i ce idan sallar maghrib ce raka'a nawa za a yi da jama'a ta farko biyu sai a raka ɗaya da jama'a ta ƙarshe to haka malamai suka ce in sallar tsoro ta kama a kida. haka za a raba mutanen nan a wannan sallar a haka mun gane sannan za a yi ta yadda ake yin yadda ake yin salloli za a karanta fatiha a karanta sura haka duk za a yi ruku za a yi sujada za a yi sauransu amma duka wannan kamar da abdullahi dan umar ya faɗa a wannan hadisin nashi sai fa idan yaƙi bai tsanani ba idan yaƙi ya tsananta to ai babu lokacin da za a yi wannan tsarin ana cikin gwabza yaƙi kaga babu lokacin da za a yi wannan to yanzu a nan kowa zai yi sallashi shi kaɗai ba sai an yi jam'i ba sannan kowa zai ma shi sallan nan gwargwadon halin da ya samu kanshi wanda yake saman doki zai yi a saman doki wanda yake a ƙasa yake zai yi a ƙasa in tsara yake ko kibiya yake harba yana harba kibiya yana salla yanzu a nan kaga sallar sai dai a yi ima'i gaba ɗayanta zai kaddara yanzu yana tsaye yana karatun fata ya karanta fata zai kaddara ya yi ruku ya tasbihi bayan ruku zai bayan ruku sai wani ya sauke mai wuya su zai kaddara ne ya tasbihin ya ce sami Allahu liman hamida kila ma gudu yake rabbana wa lakal hamdu yana gudu Allahu akbar ya sujada ba sujada zai faɗi fadi ba sai dai tasbihin sujada haka zai yi har ya ce assalamu alaikum mun gane to in kan wani yakin bayarin chabe sallan ma fa ana iya manta da ita kamar da mu gani nan gaba shine ya yace ƙala wa haddathani an malik an yahya ibn Saidin, an sa'id ibn musayyib annahu qala ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asr yawm al-khandaq hatta gabat ash-shams qala malik wa hadith qasim ibn muhammad an salih ibn a ahabbu ma sami'tu ilayya fi salati al-khawfi imamu malik ya karbo daga yahya ibn sa'id al-ansari shi kuma ya karbo daga sa'id ibn al-musayyib annahu qala sa'id ibn al-musayyib tabi'i ne ko sahabi yanzu da ya ce mana annahu qala ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asr yawm al-khandaq hatta gabati shams ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai yi sallah a zahar da la'asar ba ranar da aka yi yaƙin kandak har sai da rana ta faɗi yanzu shi sa'idu ibri musayyif yana wurin kunce ta biyu. ne to ina ya samu wannan labarin waye malamin nashi na? ina aka roci abu hurera na? kace shi ya karbo? shi wannan ina aka sa jabir to amma shi ne ba malik ai bai sanya a jari ba me yasa eh hmm. yana karɓar hadisi mursal shi haka ne isnadin imam malik mursal da aka da shi ko isnadi amma matanin fa ya inganta saboda an samu wata hanya wadda shi sa'id ibn musayyib ya ce daga jabir ce ruwaya bukhari kenan ku sura hadisi ya inganta shi yake cewa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra manzon Allah bai salla azhar da al-asr ba yawmal khandaq ranar yakin a ta gabati shams haske da rana ta faɗi. haske da rana ta faɗi. ba ya azahar ba ba ya la'asar ba rana ta faɗi. me yasa ya ba ya azahar da la'asar ba na'am yaƙi ya shigaltar da su to mantawa kenan akai komi komi akai a mai aka yi mantuwa ce ko aiki ne ya ɗauke musu hankali ba a an san lokacin sallaye amma saboda ana wani aiki ba a ce aka yi ba ko ko mantawa aka yi har sai da lokacin sallaye yi rana ta faɗi aka ce kai an manta ba a zahar ba a yau a kai gama da yaƙin badar tukur shi yaƙin khandak ai yaƙi ne wanda aka yi shekara ta bakwai bayan hijira abinda ya faru Kafire ne suka yo jama'a suka yo gayya abinda ake ce ma alliance ko suka kafa allied force manyan kasashen kafire na duniya suka ba da gudunmuwar sojoji wata kaza wata kaza wata kaza da gudunmuwar makamai aka yi wa manzan Allah taron dangi cewa a zo a gama da manzan Allah lokacin da manzan Allah ya samu labarin an taho sai ya tara sahabbai sai ce to kun ji halin da muke ciki me ku. akwai salmanin farisi shi mutumin farisa ne farisa kasar iran yankin ifashiya yankin iran ne sai ce su a garinsu ko a ƙasarsu yadda suke in an samu irin wannan matsala. ana jin tsoron rundunar yakin nan kamar ba za a iya su ba ya ce to suna yin ƙoƙari sai su zagaye garinsu da rami yadda in sojojin abokan gaba sun zo da wakansu ba su iya ƙetare wannan rama. ta gani za su sai gunna bayan gari kenan ga gari suna kallo amma ba su iya shiga to idan suna zaune nan za su ci abinci za su sha ruwa sai guzurinsu ya ƙare to dole a koma gida su ya ba da wannan shawarar sai manza Allah ya ɗauki wannan shawarar sai ya ce to maza maza mu zagaye madina kafin su to shi ne sahabai aka yi ta haƙa wannan ramu aka shi yasa ake ce mashi gazwatul khandar yaƙin khandar shi ne rami to sahabai suka ta gina wannan ramu sai da suka zagaye madina da wannan ramin kamun kafaransu don za ka san sahabai sun yi aiki aka gina dai ramin da doki bai iya ƙetarewa ka zagaye madina a wancan lokacin kafin abokan gaba su zo ba ƙaramin aiki a kai ba wanda ya sayar da ƙasar wurin take da tauri akwai foyin ɗin da aka je ana ramin kawai aka iske wani dutse duk sahabin da ya kai gatarinsa ko duga shi sai ta dawo da ka kai sai ta dawo dutsen yana nan yadda yake aka faɗa wa manza Allah da manza Allah ya zo ya amshi duka yana sarawa ta farko sai wurin ya spark irin tafaɗin wuta din nan manzo Allah ya ce Allahu akbar sai ya ƙara sarawa a ta uku ya fi gama da wannan dusar ya ba su aka ci gaba da haka to suka tambaye shi wannan Allahu akbar din ta nice ce yace da ya sara ta farko sai Allah ya nuna masa ya masa ishara cewa sun ci daular hu ta dawo ƙarƙashin daular musulunci ta biyu farisa to kai idan ba karfin imani ya sahabbai ba ba za ka yi da wannan labarin yanzu ga wasu nan sun zo ma kana kokarin ka kare kanka kai rami amma kuma yanzu kana cewa an gaya ma za ka ci wata daula wadda wannan daular ta fi wannan wanda suka zo yanzu karfi amma sahabbai suka yadda kuma sai ga shi Allah ta'ala ya kawo nasara an ci daulolin to shi ne yaƙin khandaq to lokacin da ake tona wannan ramin a lokacin ne ba a yi azahar ba ba a yi la'asar ba har sai da rana ta faɗi to shi ne na ce mantawa aka yi da sallar ko kuwa an san sallar ta yi amma an shagala da wani aiki ne sai ba a je aka yi ba shagala kana da hujja? eh na mai hujjata yawwa shagaluna anis salatil wusta ko shagaluna anis sala to kaga wannan sai yana cewa an san sallar ta yi amma an shagaltu da wannan aikin an san lokacin sallar ya yi amma saboda an shagaltu da wannan aikin sai a ga kawai rana har ta faɗi shine ne Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kaga mutanen da sun ja mana aiki shagaluna anis salati sun shagaltar da mu har mun ba sallah qatalahumullah lalace Allah ya la'ace su sai aka zo aka rama sallolin nan bayan rana ta faɗi mun fahimta to ashe kaga idan yaƙi ya shagaltar da mutane to kuma babu laifi in sallar ma ta zo ta wuce daga baya amma sai a rama sallar daga baya sai a rama wannan sallar mun gane ba za a ce ai hidimar yaƙi muke ba sai an yi ƙara'in sai a dama ta ƙala imamu na maliku ya ce wa hadisul qasim ibn muhammad an salih ibn khawat ahabbu ma sami'tu ilayya fi salatil khawfi imamu malik yace hadisin qasim ɗan muhammad wanda ya karbo daga salihu ibn hawat ne hadisin da muka fara karanta na farko dai na a da duwa na biyu haka ne na biyu na biyu hadisi na biyu ba na farkon ba na biyu to imam malik yace wannan hadisin na salihu ibn khawwat sai yace ahabbu ma sami'tu ilayya fi salatil khawf shine na naji wanda yafi soyuwa gare ni game da sallar tsoro wannan sai yana mana cewa imam malik ya jiyo kai kiya da yawa amma wannan ita ta fi kwanciya ita yi fuso ita tafi soluwa gare shi da aka ita ce wanda ya tafi a kan shi a mazhabin malikiya yasa a mazhabin malikiya yadda aka ji cikin wannan hadisin haka ake sallar su mun gane akwai akwai hadisai sun zo da dama game da sallar su Kuma ko anan mun ji kamar kala uku ko mun ji nau'i uku amma shi mamari ya ce ga wanda ta fi soyuwa gare shi to malamai sun yi saɓani dangane da ruwayoyin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan sallar ta tsoro akwai waɗansu malaman da suke ganin ruwayoyin sun kai goma sha shida kala daban-daban waɗansu kuma suna cewa ba su kai haka ba waɗansu suna cewa goma sha hudu waɗansu ce guda goma ne mafi ƙarancin dai abin da aka faɗa shi ne abin da ibn ƙa'imin zoziya ya faɗa a littafin sahabi wannan wannan hannun suna a ciki shi ya ambaci guda shida a ciki ya ambaci guda shida su da haka akwai hanyoyin da ake yin sallan nan sun zo da yawa kuma duka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi su wadansu malaman sai suka ɗauki kaifiya ɗaya sai suka tsaya a kan ta cewa duk inda sallar tsoro ta kama ita za a yi kamar yadda imam malik ne ya ɗauki wannan ruwayar imam shafi ma akwai wanda ya ɗauka imam ahmad Ibnu hanbal ne ya ce duk wanda aka yi in dai manzon allah ya yi ta yace ta yi waɗansu malamai kuma sun kalli hadisan da kyau sai suna istinbadin cewa akwai yanayin da manzan Allah ya kowace sallah daga cikin sallolin idan manzan abokan gaba suna alƙibla suna gabas suna alƙibla inda za ku kalla ku sallah to akwai wanda ya kamata a yi idan abokan gaba ba daga gabas suke ba suna daga kudu ko suna daga arewa akwai wanda ya kamata ku ɗauka ku mun gane idan abokan gaba suna da yawa ko kuna ko suna da makamai sosai ko ana ciki duk dai haka suka istihadi suka istinbarin cewa wannan akwai ne inda ya kamata a ce an yi wannan akwai ne inda ya kamata a ce an yi wannan to haka malamai suka faɗa game da waɗannan salloli na tsoro wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya akwai wata mai ban mamaki ita da jama'a ta farko suka zo manzon Allah ya musu sallah raka'a daya kawai sai suka ce jama'a ta biyu ta zo yi min sallah ɗaya masu raka a ɗaya suka ce shikenan ba a ce sun cika ba ba a ce sun rama ba kawo kowa na a nawa raka a daidai ne akwai inda manzan Allah ya yi sallah dafu waɗannan suka zo ya raka a biyu da sallama ya sallame su wannan ta zo ita ma ya raka a biyu da sallama su ma ya sallame su so akwai nau'ukan su wanda malamai duk sun kawo suna nan cikin littafai amma dai shi a nan abinda imamu na maliku yake cewa shi ga wadda fi soyuwa gare shi na haka akan ta ya tafi a mazhabin malikiya Allahu alamu Allah shi ne fi sani ina ganin anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi wata sallar kuma ita ce salatul kusuf insha Allah ta'ala a kira sallar. anan za mu dakata idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da yardar ubangiji za mu dora daga inda muka saya abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu dadi a kuskuren mu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa kuma ya yafe mana baki daya kamar yadda muka saba mukan kulle da roƙon Allah subhanahu wata'ala musamman akan halin da ƙasar mu take ciki da jihar mu da garuruwa da dama abin da ya shafi kashe-kashe da zubar da jini da satar mutane wanda wannan fitina ta daɗe cikinmu kuma abin ya kici ya kici yewa muna dai ta addu'a muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu Allah ya kawo mana ƙarshen su ba don halayenmu ba sai don rahamarsa da kuma tausansa akwai wani daga cikin barayin da aka kashe akwai wani babban barawo ne sosai ya gawursa kamar yadda bayanai suke nuna an ce galibi ya yi operation ɗinsa tsakanin karamar hukumar safana kurfi dutsen ba har ma dan musa daga nan har ƙanƙara har ma abin da ya wani yanki na jihar zamfara kusan duk wannan yankin shi ke kwantironin ɗinsa yana da manyan makamai yana da yara da yawa a dabarsa akwai wani area commandant na dutsen ma wanda jarumin ɗan sanda ne lokacin da aka kashe shi anan mun yi masa addu'a to ana zargin shi ne ma ya kashe shi wani ɓarawo ana ce mashi moɗin moɗi to allah cikin sa wannan mutum ne sojoji sun samu galaba ko jami'an tsaro sun samu galaba sun kashe shi kuma an tabbatar da kisan nashi ba shi kaɗai ba da waɗansu sa da yawa duk an kashe su to wannan kashe wannan mutumin ko shakawa ba a yankin ba ƙaramin nasara ba ce ba aka samu da haka muna roƙon Allah ta'ala ya sa kashe wannan mutunan ya zama sula na samun zaman lafiya a wannan yankin muna roƙon Allah ta'ala kada ya fitini al'ummar wannan yankin da mutuwar wannan mutunan domin wani lokaci za a ga an kashe mutum ana ta murna sai ga wani hatsari mai ya fito ƙarƙashinsa Za ka aka yi da buharin daji ana ta murna an kashe buharin daji buharin daji sai ga dogo wanda ya fita daga dabar shi, ya zo ya ta'addancin da baharin daji ya yi ba amma alhamdulillah shi ma dogon gidan ya je ya iske baharin daji wadda shi ma an tabbatar da an kashe shi can kwanakin baya to da haka muna roƙon Allah ta'ala kada kashe wannan mutumin ya sanya wata fitila ta biyo bayan kisan shi sannan su kuma jami'an tsaro muna ƙara yi masu addu'a Allah ta'ala ya ƙara taimaka musu Allah ya ba su nasara Allah ta'ala ya ƙara musu ƙwarin gwiwa na yin wannan aiki abubuwan da suke kawo tsaiko da tarnaki a aikin muna roƙon Allah ta'ala ya janye su ya sa a yi abin nan da gaske sannan addu'a ta biyu kamar yadda muka saba muka roƙi Allah ta'ala sauƙi na rayuwa domin rayuwa kullum tana ƙara yin kunci duk inda aka ce al'umma ba ta iya ciyar da kanta to wannan al'umma tana cikin damuwa to yau an waye gari da yawa daga cikin al'umman nan ba sa iya ciyar da kansa, abincin da za su ci wannan ya haifar da yawan masu bara masu baran nan kuma ba da za a yi ka kore su ko ka ce abin da suke ba daidai ba ne ba ɗan adam dole sai ya ci to kuma a ƙarƙashin wannan bara akwai abubuwa na ɓanna da yawa wanda suke faruwa akwai mutane marasa imani wanda suke fakewa da irin wannan yanayin suna ayyukansu na ta'addanci marasa imani wani ya fake da wannan ya tirsa samu mace baiwar allah miskiniya yin fasikanci da ita mai fasikancin da ya ce ya ɗauki yan ɗari biyu ko ɗari biyar ya ba ta don zalunci da yawa waɗanda sun samu ciki ba ta haka sun haihu wani yaro karami zai ja ya fasikanci da shi ya ɓata wannan yaron ya ba shi garu rogo ko ya ba shi wani abu ɗan daban da bai ta haka da karya ba kaga shi ya yi istigilalin wannan yanayin da ake ciki ya cutar da wannan yaron wannan matsalolin su ne ake ta fama da su a cikin al'ummar na yau su ne ake ta fama da su to kuma babban abin da yake ƙara jefa al'umma cikin irin wannan yanayi wala har da wannan talauci da aka mai ta addu'a mai ta roƙon Allah ta'ala ya yaye mana wannan hali da muke ciki a azurta mu ya saukan mana da farashin kayan masarufi musamman abincin da mutane za su ce. yanzu kun ga abincin sai ya ƙasa sai ya sama in ya sama kuma kamun ya yi ƙasa da sai a ɗauki lokaci in yi ƙasan kuma ba kama yadda ya kamata ba yanzu masara nawa ce a ne take ana cewa dubu ɗaya da na da ɗari takwas to kaga da ɗari takwas wani wuri da ɗari bakwai da hamsin to ya za a ɗan adam ya rayu a irin wannan yanayi to muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana mafita ya azurta mu ya yaye mana wannan hali na kunci da muke ciki Allah kuma mai iko ne akan haka sannan abin da ya shafi man fetur shi ma makarin addu'a Allah ta'ala ya sabko mana da farashinsa domin shi ma man fetur yana da alaƙa da hauhawar farashin kayan masarufi domin da abin da ka sani sai an yi jigilarsa daga wani wuri zuwa wani wuri in ba mun fetur ko ya yi tsada to sai zama to kuɗin jigilar sun ƙaru Allah ka tausaya mana ka ƙara tausaya mana ka yaye mana wannan hali da muke ciki akwai yan uwa masu buƙatu a wurin Allah subhanahu wataala suna roƙon bara addu'a Allah muna roƙonka ka biya musu buƙatu suna alkhairi akwai masu jarabawa da yara masu karatu suna neman sa'a karatu da neman sa'a jarabawa da suke Allah ka taimaka musu Allah ka ba su nasara masu bukatu kuma a cikin mu Allah ka san mu ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi bukatun mu wanda ba alkhairi bane ba gare mu ya Allah ka canza mana da abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahirar mu ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المسير سبحان ربك رب العزة أما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين